Ainez Aristoi, egunon zuri Ainez? Egunon Pampi. Espaldiko parte ez? Eh? Bai. <laughs> Bidea untsa ezagutzen duzu? Ez nuen antzia. <laughs> Konikalari izan baitzira, oh, luzaz, eh, gure irratian? Bai, eh, bizpailu urtez, Bo ez, dut, ez goguan gehiago. <laughs> Liburu aurkesten, eh, kronikak uh, egiten zinituen, kanboko mediatekan zinerarik. Horti da. Eta gero bilketan, pasaia bat ere egin zinuen baionan? Bai. Eh, beraz, literatura hau eh, zure ahloa da? Bai, hene uh, eh, gai kutxuna da. Gio, <laughs> besterik izan duzu ere, ueun lan egin duzuna, omen pasaia bat izan duzuna? Bai, ueutik pasan nintzen, prentsabulegotik, uh, prezeski, uh, hau da, bi, bi aldiz, miarritzen antolatzen direlarik, uh, zirelarik, ba, beti ala da, eh. udako unibertsitateak, ba, prentsabulegoan uh, eskukaldi bat eman izan dut. Mm Jo lab sindikatuan, ere ezagutu zaituko azkenik? Bai, azken lau urteak, lab sindikatuan pasa ditut, eh, ba, liberatu, permanente gisa, uh, hau ere, espedientzia bikaina, uh, uh, paregabea, eta ara, baina noai... Beste, <laughs> beste bide bat hartzen dut. Arron beste arlo batean izanen zira hor. Ostatu uh, liburu den da, izanen da. Hori da. Eh, beraz uh, eta bar, dituko dena. Eh, ostatu bat, uh, beraz ostatu bat biztan da, edari hain batekin. Gauza batzuk ere proposatu nahi nituzke ere hortzikatzeko, hola, lagunen artean partekatzeko. Gauza ahas simpleak, ez baina iz sukaldaria, hori uh, <laughs> dut beste profesionalei. Eta horren ondoan, beraz, liburu denda da bat. tipia, uh, iru mila bat referentziakoa, eta liburu denda hortan proposatuko nituzke frantsesezko eta euskarazko liburuak biztanda, adingu zientzat, heldu gazte tipi, eta uh, euskarri mota desberdinak, literatur mota desberdinak, eta mm, baita ere ba, disko zonbait euskar erriko ekoizpenak biztanda, ez dut uh, nazioarteko ekoizpenik uh, <laughs> proposatuko, eta nokdaki ere emeki emeki uh, ara, gauzak osatzera joiten aldira. Mm -hmm. Bo, ipatuko dugu usiekie, eh, zure proiektua nola joanen den, e, pentsatzekoa da, ez dakit eh, den izan denez olako gauzarik, paper e, saltzei, paper idea edo e, prentsa etxea badira, baina liburutegia? izan da, Euskarazko... Euskarri saltegi bat eh, janen nuke laro gehi arte, numeitan, azparnen. Eh, eta lehen agotik eh, liburu denda bat bai izan zen, baina hori etxi zen uh, untsau lehtu badut berroita amar edo irur augai Beraz, ba aspalditik ez da izan zinez... tokirik literaturari, liburuari dedikatua. Ah. Nun aholkuak emanen dituzun biztan dena ezagutzen dituzu zure produktuak. Hori da, dira, salgun ekipi batzu, euskaraz, liburu zonbait proposatuak dira azparneko saltigi batzuetan, prentsa bulegoan edo bon, supermerkatuetan, baina aholkurik ez da, autua ba, murritza da, eta ara, behaz hor egiazki zinez proposamen uh, pertsonalak eginen ditut eta aholkuak emanen. Mm Erran behar da, beraz, hainez, eh, zu hauzo errikoa zira, beraz, azparnekoa, ere moa untsa ezagutzen duzu? Ere moa untsa ezagutzen dut, ni beraz aiektara naiz, uh, baina, hene ba, bizi nola eranen nuke kultur eta sozial guzia azparnen uh, egin dut, uh, hainbat... Uh, elkartetan parte hartuz, ba, ba, elgarroinka dantzataldean, aldean, gaztetxean, uh, eh, aeka gau eskolan ere irakasle izan naiz, uh, bon, kulture txeko kide izan naiz, eta zonbait urtez ere, fin, bai, urtez uh, eh, radiokultura eri jatian lan egin dut, hau ere azparnen kokatua dena, Bo ara, giroa, jendea ezagutzen dut, eta, eta naturala zitzaidan azparnen instalatzea. Hmm. Bada, eh, mugimendu, azparnen, kultur mugimendu, naiz eta beste gune frangotan bezala, pixka bat galdu den ah, alde batetik, baina EHZ eta ere garai batez hor hmm. iten zuen horako mugimendu kultural bat, baitu gustatu famatu batzu hor. Bai, bai, bai, eh, ba, egia da, uh, izan dela, garai batez eh, kulturgune garrantzitsu bat, irurogei eta amak, larogei uh, euskararen alde eta euskal kulturaren alde uh, aritzen zen jende hainitz bazen, bildua. gero pixkat hatxantu zen mugimendu hori eta behiro berriz piztu bi mila garen uh, urtetik aintzina eta eh, bai horrek ere bai badat ostatu bat ostatu famatu bat suriatea horren ere parte izan dena uh, elkargune bat dena euskalduna hainitzen zat eta erritarrek montatu zutena Ara, eta uh, bai, uh, erritaren artean muntatu zena, eta beraz, bazen, bada beti danik izan da, uste dut, ulako euskarri sendo bat, batzutan akitu dena, eta hor, garaiuntan berpisten dena, dena. Azparnek badu ere, nahasketa politika, politika aldetik eta badu olako nahasketa ondia, eh? Bai. Anitza da. <laughs> Bai, bai, bai erriko etxan badira iru, iru, eh, ba, iru tendentzia, eh, bai, anitza da. Uh, gero egia da azken urte hauetan denbora gutitan uh, erria honditu dela eta be, azken finean, uh, bai periferiako hiria erria bilakatzen dena, uh, beraz, hau ere desafio bat da, eh? azparne erritipi batetatik eh, hiria uh, ondiagora pasatu da demora gutitan, beraz, biztan legoa aldatzen da, uh, tiar uh, kanpoko jendea etortzen da, hori ere gukitu behar da, uh, eta... Mm, interesa ziberdira ere? Hori da, interesa ziberdira, uh, urbildu behar ditugu, uh, euskarara, euskal kulturara, uh, gauza hainitz bada oraindik uh, azaltzeko, uh, <laughs> irakasteko, uh, badira biztanda uh, beldurrak, bon, eta batzutan ere mm, kesak, baina uh, ara, interes da, justuki, desafio bat da, ere justuki jende horien, uh, be, zakit, unkitzea, eta berba pedagogia egiteko egiteko ba, bako txakere parte hartzea, beraz nik ere hortan parte hartu nahi nuke. Mm. Bat bestearen eh, ezagutza eskasa amentoa ere? Bai, biztan da. parada behar da? Trukatzeko parada behar da, bai. Mm. Eta beraz, eh, pentsatzen dut, wala, eh, ostatu bat, eta aregeiago <laughs> ostatu liburu den da bat, toki paregabea dela trukatzeko. Nola ez e, zu gaztetan, ibilazira ikastoretan, edo ze nolako gaztaroa izan duzu? Ba, ibilbide guzia uh, sehaskan egin dut, eh? Uh, beraz uh, lehenik azparneko ikastolan uh, ego naiz. Ah, beti. Azparne beti, <laughs> ba, etxe ondoko ikastola, eta ba, garaian ikastola gutiago baitzen, eh? beraz, uh, uh, ara, ba, azparnekoak ere uh, badu bere ibilbide edera, ezkia ikastolak. Mhm. Ondotik ba Salvador kolegiotik pasatu naiz, e, Bernat Etxepare liseora ino, e, guzia. Eta gero, ze ikasko mota egin duzu? Ondotik bi urtaz e, fakultatean egon nintzen, letra modernoak e, ikasten, ara, e, dug bat pasanuen garaian, hola deitzen zen, ah. dug. <laughs> Eta beraz, letra modernoak, beraz da frantses literatura ikasi dut, baina modernoa erraiten dugularik da amazazpigaren mendetik aintzina. <laughs> Ara, Gazteri erraiten diezularik hori dela modernitatea. Hori da, eh, hori uh, aintzin da letra klasikoak direla. Ara. Beraz, bi urtez uh, fakultatean. Eh, ba, gero mostura tipi bat egin dut. Ez nahi sekulan sobera eskola zalea izan. Ah, ez? Ez. Uh, egiteko manerak edo dienatu zaitu? Edo? Egiteko manerak ez dakit uh, Azteko diarririk egoitea Ola norbaiti xo edo norbaiti Eta bon, ala, etzait, zitzaidan bat ere laketa mm. euh, Behar nuen euh, teoriatik praktikara pasa euh, beraz ikasketako utzinituen uh, bi urtez eh, eta bizi, uh, bizitzeko lan egin behar izan nuen, beraz hor xerbitxari izan nintzen bi urtez, eta hori eda, be, ne ustez... Eh, Azparnen, ere? Azparnen. <laughs> eta bai, eta bai, be, txetik, txetik urbi, le, eh, lan atxe maiten larik, bo, ara, eh? Eta be, hori da bizitzako eskola hoberena, eh, lana? Bai, bai. Eta gero behitz licentziara itzulin nintzen ala ere, uh, Ba pasan nuen licentzia. Berantako finituz dituzu? Bai, bila, ba, bi urteko berantarekin bila, licentzia hartu nuen behiru. Eta hor berezitasun bat hartu nuen pauen zen e, dokumentalista berezitasuna. Letra modernoak beti, baina dokumentalista berezitasunarekin ba, beti danik ala ere uh, eh, liburuekiko uh, eh, urbiltasuna eta gustua nuelako, eta bon, ez nuen bat ere nire burua irakasle gisa ikusten, baina bat ere, bat ere, eta bon, baten buruan zerbait hautatu behartzen, letra modernuetan, beraz, eh, ara, dokumentarista berizitasuna hartu nuen. Uh Eta lan egin duzu, ez dakit eh, eskola batean edo... Ez, ez Ez. Proposatua izan zitzaidan, baina eh, ez, on, aitortzen dut eh, gaur edo gazteekin lan egitea ez dela nire... Hene <laughs> gauza. Sekatzen duzu beste publiko bat. Bai, bai, bof, irakaskuntza uste dut uh, wala, behar dela... Wala, behar dela zerbait gutxu kutsu berezi batukan horrentzat, ez nuena, eta aitortu behar da... Mm eta ara, eskola ez bainuen sobera maitatu, ez nuen ere baitezpada eskolara itzulina irakasle bezala. Mm. Bior gune handi bat izan da zure biziana, azparne behar izan duzula utzi eta joan zira kanbo arte. Liburu zain izan zira mediatekan ere, horretzen gira gara jortaz, bizten da? Bai. E, bai, bai, bai, bai, fufu, jundu nahi zorreko elpez. Bitsi eh? eh? Batzutan sartzen zinen etxerat? Ba, gauero, bai, bai. Ez nuen mediatekan lo egiten, alere. <laughs> Bai, ez hor... Eh, ba- hor publikoarekin zuzenki harremanetan zinen, eta edo zen bai, mutako publikoa. Bai, bai. Uh, ba, hori uh, eh, espedientzia bikaina izan da. Uh, azken finean, mediatekara, mediatekan hartu nindutelarik, um, langile gisa, ba, ba, lo, izigarriko posasen ditu nuen, liburuen artean bizi eta lan egiten bai nuen egun osoan, eta, eta hor uh, loriatzen nintzen, NBT beharretan zen irakurtzea, beraz, eh, ah, bikain. dena eskupean, uh, erosketak egiteko aukera, beraz, liburuak hautatzea, proposatzea, eta batez ere, ba, irakurleekin trukatzea. Mhm. Hori mm -hmm. uh, ba, bizikia berazgarria izan da. Bada trukak eta hori, irakurtzen duenak partekatzen du gero? Bai, ba, gero badira irakurle mota desberdinak, badira bakartiak eta trukatu nahi ez dutenak, liburutegira sartzen direnak eta hala pixka saltegi batean erosketak egiten ditugun bezala, haien liburuak hartu eta joaiten direnak. Eta badira beste batzuk hor direnak ba azken finan uh, eh, aholku edo aholku zain edo bideratze zerbait segitzen txekatzen dutena, uh, ideia izpirik ez dutenak mediatekan sartzean eta, eta aholkoak galde egiten dituztenak. Eta... Behar duzu psikologia parte batekin, nare, jakin zeri buruz nahi duen joan, galderak bai. egin behar dituzu ere, ordean. Bai, galderak egin behar dira, eta kontutan hartu behar da, be parean dugun pertsonak ez itola baitez gure gustuak. Hori da, hori eh, zaila da, eh? Bai. Zuk proposatzea, zuk gustuko duzuna, ez dute denak… Eh? Ba, ikasten da, ikasten da, uh, eh, biztanda ezin da dena irakurri, ara, uh, ezin eskoa da, hainbeste liburu uh, argitaratuak diren, nunez ezinezkoa den. Uh, bainan, ba, gure lana, liburu zain lana, da, ba, uh, kritikak entzutea, uh, irakurtzea, uh, bada prentsa berezitu bat, bera sorta zelikatzea, eta, eta gainera beste irakurleak ere egiten dizkiguten oi hartzunak ere hartzen ditugu, eta buruan atxikitzen besteekin partekatzeko. Komertxala behar duzu egin pixkat? Bai, nun behitan, eh, bai, pixkat eh, hori uh, du, bai. Hmm. Eta jo bilketan, pasatu zu beste demora bat, hor ahunt eh, beste lan bat zen? Bai, Eh, hor, uh, uh, zinez eh, nola erranen nuke, xagu lanazen, bulego batean nintzen, beraz hor ez non gehiago publikoarekin lan egiten. Eskasa senditzen da ez, bentoaz? Bai, bai, urte bat eta egon naiz bilketan, uh, espedientzia bikaina izan da ere. Bai honan, beraz? Bai honako mediatekan, uh, mediatekari lotua da bilketa. Euskarazko edo Euskal buruzko funtsak, Euh, uh, numerizatzen eta proposatzen dituen uh, web gulmene bat da bilketa, euh, katalogo erraldoi bat. Beraz, uh, nire bete beharretan zen katalogo horren uh, ba, biziaraztea. Erra nahi du euh, dokumentu batzu hautatzea eta hauek agerian ezartzea, artikulu batzuen bidez, jendarteratzea. Uh, berbada bada gauza mm, irakur zailak direnak ba, errestea, ara uh, eta beraz uh, eh, espedientzia bikaina, baina egia da, ara, bulego batean entzala, uh, eh, lankide batzuekin, eta publikoarekin ez nola gehiago ahreman txusenik. Mm. Eta horro hartu naiz, ba, hori eh, falta zitzaidara, mm -hmm. Hor, ikerketa lana zen hainitz. Bai. Azpimeratzeko da hor, Marie-Andre Urret batek, edo Peio Jura Julia ez dakit beti ordenez? Uh, eh, ba, eh, bai, uste dut bai. Egiten duten, uh, ilunpeko lan hori animalia da. Bai. Askida begiratzea webgunea, askida newsletter hartzea. Bai. <laughs> Egin nuen eta beti harritzen iz, uh, ze ateratzen den hortik. Bai, bai, biziki... Uh, uh bai, uh, irakurketa kasik uh, zientifikoak proposatuak dira, eh, literaturaren uh, inguruan, azterketa lanak dira. Um, Baina beti sede horrekin, uh, ba, jendea unkitzea, jendea ortaratzea, ohtaratek hartzea, eta Euskarazko funtsak, ba, fea, Euskarazko funtsa ejaldoia da. Eta... Um, Beraz, baditugu um, testu saharrak, baina gaur, gaur egungo ekoizpenak baita ere. Beraz, atseman behar da, bilketak atsemaiten du horreka hori, uh, eh, aintzinagoko eta gaurko eh, literatura, dokumentuak, um, eskuidatziak, edo ikonografia, ben, jendearen eskutan ezartzea. Hmm. Idakorketa zer da, eh, eguneroko bizi urtarik piskat eskapatzeko momentu bat? Bai, uh, bai, nolaz bait, bai. En, enetako hasteko bai. Um, egunerokoa ez da beti uh, irringarria, eh? Mm. garaiak ez dira, ba, eskibeltzak dira. Um, niretzat bai literatura da hasteko da momentu bat um, eni esk, ene buruari eskaintzen dutana. Uh, gero nik aitortu behar dut irakurtzeko, ba, ondi, ongi senditu behar naizela. Ongi, lasai, eta konzentratzeko, uh, uh, konzentratzeko Eta beraz, bai, uh, bai eskapatzeko gune bat da, ahnaz gune bat da, uh, amesteko gune bat da, um, eta maite dut analiburuetan, da azken finean, uh, ba, lehen hori aldeetan sartzen girela eta ahunt uh, eh, iresten algaituela liburu batak, uh, denboraztugula ikusten pasatzen, irakurtzean, eta uh, ba, irakurtzerakoan uh, mila gauza asmatzen alditugu, Hala, gure buruan, ba, film bat, uh, nire buruan bederen, film bat uh, muntatzen da irakurri arau, eta bai, atxeden momentu uh, da niretzat. Bakotsak bere mementoak baditu, batzuk uh, irakurtzen aldute autobus batean zer nahi agabotsekin, beste batzuk momentu urrasaiak badituzte, ohira joan aintzin, uh, eh, zuen urrasi da? Uh, dut ez dutala agabots gehiagio kambea inguruan. Uh, konzentratzeko? bai, konzentratzeko. ba, autobusa bai, maite izan dut autobusan irakurtzea, baina jende guti edo, edo isisila dela inguruan. Uh, ehm, Enetzat irakurketa da gehiago uh, etxeko uh, ariketa bat, uh, bakarrik, lasai, fen bakarrik edo, inguru lasaian etxen, uh, ez dut musikarik ere zentzun nahi, irakurtzen dut alarik. uh, <laughs> bederen uh, kanturik ez, zenta bestenaz hitzek, entzuten dituzten hitzek ahapatzen naute. Beraz, uh, zerbait entzuten bali da musika hutsa, baina bestenaz ez isiltasuna, uh, Eta enetzat momentu laketena irakurtzeko aitortzen dut da, eh, bon, ez dut alarik lare egiten, eh. goizetan, atxask, goizeko goxariarekin, hor naiz, uh, enetzat egun goxuena hola hasten da. Iratzahi kafe bat goxaldu eta irakurri pixka bat. Hor da burmuina idekiena edo? Bai. Bai, hor senditzen dut hor ahunt, uh, ba, iratzahia naizela, dena, dena barneratzen dutala uh, Eh, sakonki uh, eta hori dut bai momentu oberena netzat. Mm -hmm. Paperezko liburuak? Bai. Liburu numerikoak ez? Uh, entxeatu izan dut, badut irakur gailu bat, eskaini zidan lagun batek. Uh, aitortzen dut, uh, baduela alde praktiko bat, uh, uh, edo nun lehatzen alduzula, demagun bidaiatzera joiterakoan uh, ara, gauza tipi-tipi batean uh, liburutegi oso bat sartzen alduzula, hori aitortzen dut uh, erosoa dela. Baina azken finean erabili eta eta piskat eh, naturalki baztegera utzi dut, <laughs> eta liburuari la txikia naiz, paperari, uh, objektuari, uh, eta are gehiago um, ba, eleberriak zerbait da, baina maite dut dut berezik ere komikiak. Eta hor, ba, komikiak... Eh, ah, hor ezin duzu. Hor ezin da. Ikusi ditut, eh, irakur gailu batzuetan komiki batzu, baina ba, pantaila tipi-tipi batean, azken finean, eh, ba, marrazki eh, eder bat, ez da bat ere behar den bezala jalitzen, beraz, eh, ez nik bai, papera. Ez nakien bazirela komikien zat, pentsatzen, bakarrik irakurriak ziren, ba, Ba, idatziak, idatziak ziren entzatzera bakarrik. Iz, ba, dira komiki batzuk, baina uh, efetuaz bat ere bera. Ez da bat ere bera, <laughs> eta, eta komikietan, eh, ba, istanda, uh, eh, gidoia, eta hitzak eta istorioa garrantzitsuak dira, baina, ba, dira... Eh, marrazki ikaragarriak, eta horren zinez gozatzeko, eta xe eta suletan sartzeko, eta niabardurak ikusteko, ba, behar da paperezko bertsoa. <laughs> Ados, hainez, aristoiekin gira, blen pausa ginen dugu, musikarekin, eta hautatu duzu Willis Drummond. Bai, eh, hautatu uh, dut, eh, uste dut bigarren diskoko kantu, bigarren diskoan zutela atera hori, uh, deitzen da nun daude diska, Eta ba, ba, nola ez liburuak aipatzen ditu, nola ez liburu, uh, kantu horrek. Eta, ara, uh, eh, gara ibat edo joitera azten dit, uh, eta, bora, hori zen. Guri, jizkri beraz, nun daude kantua, haine, xaristoiek autatua? nuen, biziki kantu hau nuen. <laughs> Nun daude Willis Drummondek eh, eta Ines Aristoiek autatua. Eh, liburu zain eh, gisa ezagutu zaitu landesberdin eh, lan egin dituzura, hor zure ametsa gauzatuko da eta bar leku lekuunekin. Bai, azkenean, azkenean gauzatuko da, azkenean erraiten dut, baduelako ba, kasik sortzi urte horren uh, uh, ontzen gogoetatzen eta uh, muntatzen entxeatzen ari naizela. Uh, bai, beraz, uh, aspaldiko proiektua dut, kanboko mediatekatik joan intzelarik hori nuen elburu, baina uh, bon, be, zonbait oztopo <laughs> kurutzatu nituen. Uh, bon, zai, toki baten atxemaiteko nekeziak izan nituen, azparnen ez baita baita ez bada erretxa um, ba, lokal egoki baten atximaitea. Um, beste posolu garantitxu bat ere, ba, initzek bezala, ba, izan da... Uh, Izurrite bat, eh? Abai? Ah, <laughs> Azparnen ere? Azparnera ere dintzen, ah. bai, azparnera ino. <laughs> Eta beraz horrek biztan da dena, ba dena eten zuen denetan dena ustupatu. Um, eta gibeltasunarekin ari naiz bazken ba, finean uh, eskerrak ez noela lortu garaian, zenta uste dut uh, ideki banu eta horren ondotik uh, ba, pandemia bat bizi izan behar banu, ba, gaur egun <laughs> behar bada proiektua etzela hori izanen erez. ez. Kaska sobera ondia izan entzat, oh, metoz? bai, ah. bai. Uh, liburu denda askorentzat ala izan da, ba, eta beste salgune askorentzat, enpresa askorentzat beraz, uh, ara. Beraz, uh, bon, proiektuan nolaz bait buru batean utzi dut, luzaz, eta aukera eh, onaren zain. Eta hor, uste gabean abenduan agertu zen, uh, 2008 lauko abenduan, aukera hori. Uh, jakin nuen azparne zentro, zentro, zentroan. <laughs> Ah, karrika egokiena da, eh? Bai, da um, erriko etxeko karrikan, beraz hor gira erdigunean. Uh, ba, orain arte epizeria bat zegoen uh, lokala libratuko zela jakin nuen. Beraz, ara, bere gana, saltzailaren gana joan nintzen bere ala. Eta hor demora gutxitan autu bat hartu behar izan nuen. Um, beste pertsona batzuk ere hartzeko gogoa baitzuten, toki horren hartzeko gogoa. Beraz, uh, ba, ama bostegunez erabaki hartu nuela, hmm. eta ta joan Eta bar, zenako ora izendatu duzu? Eta bar. Beraz, lagun min batek atseman zuen izen hori, aspaldi, <laughs> eta beti, uh, ba, beti, eh, bai, beti atxiki dut. Uh, sekatzen nuen izen bat uh, Euskaraz, biztanda, irakur egesa, motza, ala buruetan eh, eh, sartzen zena. Eta, bar, eh, ba, azken finan lokuzio hori maite dut, horrek... eta barrek zerrenda luze bat suposatzen du ondotik. Ez da sekulan fini? Ez da sekulan fini. mugagabea da. Eta ba, nire proiektuan, ba, zen liburu denda xedea, bazen ere ostatu baten muntatzeko sedea, uh, eh, beraz irakuri, edan, jan, partekatu, eta eta ere ba, kulturek italdiak proposatzeko gogoa ere. Beraz, uh, ara, uh, naturalki eta bar, etorri da, <laughs> az, liburu eta bar. voilà. Mila gauza etor daitezke ondotik. Hmm. Beraz, nora egina da, uh, leku hori aipatzeko? zumak da? Hamazazpia, beraz Jean Lizar karikako Hamazazpia, uh, etxetik uh, urbil, ara. Euh, Superstiziorik ez duzu, zenbakietan eta... Ah, bat ere ez, bat ere ez. Ez euh, Zenbakiak ez ditate ez hotz ez bero hmm. egiten, <laughs> beraz, ez, eh, ez uh, eh, izigarri maite dut anatoki hortan da ba entzine kaldea, eh, kampo kaldea, izigarri edera da, uh, etxe sahar batean kokatua da, beraz, sarera arkupe batean da, harrizko arkupe batean, uh, itxura biziki edera du kampotik, uh, eta gero horren, toki horren berezitasuna da saltegia dena luza eran dela. Beraz, kasik pasabide baten itxuran. Uh, eta hor, uh, naiz eta eragozpenak sortzen dituen olako konfitu, konfigurazio batek. Uh, azken finan, nik alde baikor bat ikusi diot, hau da, be, bi eremu uh, desberdin uh, bere isi ditu dara barnean. Beraz, lehen eremuan, uh, erdia baino pixkat gehiago nun baitan, uh, badugu ostatu gunea, beraz, eh, ara, eh, kontuak dotore batekin, eh, mai eta jarlikuekin. Zer da, ez bakarri kafe edo dute, eh? Ez da, bakarri kafe edo dute, beraz, ostatu bat da, hau da, uh, irugarren licentzia lortu dut, horrek eran nahi du, uh, ba, emezortzi grado peko alkoholak ere zerbitzatzeko aukera dutala, eskubidea dutala beraz, eh, ara, izanen da ere uh, uh, Arno, eta garagardu uh, bat proposatua izanen dena. Mhm. Patxaranik ez. Patxaranik ez, <laughs> jika ez, ara, beraz, uh, hau ere arginuen, uh, ba, maite ditu gozu zalea naiz, ostatu zalea naiz, baina ez nuen gaueko ostatu bat ere proposatu nahi. Ah, ez da hori helburua, dena dena bat euh, ere, ez da espiritua, ez da elburua, uh, eta, eta hola ere, ba, nolaz bait bezero batzu ere, uh, ba, filtratzen alditut, <laughs> beraz, <laughs> uh, beraz, ara, etzen elburua, beraz, toki laketa partekatzeko gune goxo bat, lehen partean, eta solan, uh, solan liburu den da. Eta solako partea bizik interesgarria iduritu zaut bere ala, da, uh, uh, oholtza bat dela, azken finan. Bina, zula erten duzu berreztaian da, edo pixka eta Bi, bi mailatan da. Ah, bai? Beraz, ostatua lehen mailan, bere sartzean, eta liburu sokoa, liburu sokora joaiteko bi urratz badira. Ah, bai? Eta kustatu zait, eta azken finan liburuak zolan ezagiz ere ba, gorago direla eta beraz kanpotik ageri direla eta balioan ezartzen ditu, uh, agerian ezartzen ditu, eta uh, beraz maite, maitatu dut. Eta sortzen du azken finean uh, bisualki bi ere mu desberdin, eta, eta hori ere, ba... Sartu naizlarik saltegian, ba naturala e, evidentea iduritu zait, hala, hola izango zera. Jo, apainketak maite dituzu? Apainketak maite ditut. Uh, <laughs> eh, apain duta maite dut. Uh, <laughs> aitortzen dut tindua gojotatzen dutala. <laughs> Egin behar izan dut. Eh, eskerrak gero uh, uh, senideak eta lagunak orditu dala laguntzeko uh, lan, lan ugari izan baita, obra ugari. Uh, ene bizilaguna eskertzen dut ere bereziki, zenta hausintxuketari haundia da eta... Lagundu zaitu. <laughs> Lagundu baino gehiago, eh, ba, obrak kudeatu ditu, hastepenetik bururaino Eta ba, nik egin dut eh, langilea, aginduak eman, eta nik egin dut. Eta beraz, bai, tindatu, ene gustura paindu dugu. Eh, kolore pixka bat eman diogu guneari, xuri-xuria baitzen unaino, eta pixka bat... Ze eh, Beraz, uh, atxiki dut uh, gehien bat, baina gehitu ditut beste bi kolore nagusi, beraz, ubela eta beltza. Aha, bazuen egan nahi bat? ba, nire uh, <laughs> uh gustuko koloreak ditudanak, ditudan koloreak dira. Ala jauntzia zira gainat bai, egon, bai. ubera eta beltza. <laughs> bai. uh, bai, maiz hola jantzten naiz, ba, nire zat, uh, bo, ez dakit, beltza da uniforme bat bezala, eh? egun erokoan, hola uh, uh, jantzten naiz. Denetan pasatzen da. Denetan pasatzen da. Um, diskretua da. <laughs> eta ubela, ba, bon, doaika ene uh, alde feministari lotua da. <laughs> ez zira esu bera forfurian, uh, eh, bizi, bizian, uh, ez zira erakusten ziren horietarik, ez, diskreta gehiago. Ni sisila naiz gehienetan. <laughs> Berakasu kasu gero hasten zirearik mintzatzen? Bai, ba, do, bai, maite ditudan gaien inguruan, bederen, edo zerbait erraiten albalin badut, zerbait, zerbait interesgarri ekartzen albalin badut, hor mintzatzen naiz, baina beste naz aski eh, gibeleko planoan egoiteko egoiten naiz. Hmm. Beraz, eta bar eh, gune honrek, zer badu berina bat edo ikusten da eraz kanpotik? Bai, badut eh, berin bat, uh, berina bat erakus lehio bizik eder bat, uh, kanpotik ageri beraz... Eh, hor uh, aukera izanen dut eskerrak liburu batzu uh, aurkezteko, jendea ere erakartzeko. Ah, beri, nano hain zuzuki berean? Bai, ara, badut, uh, eman dut uh, maai bat prez da, liburu zonbaiten ezartzeko. Ara, kanpotik ikus ditzagun bai ostatua, baina liburuak ere, ara. Mm. Uh, bakotsak uh, aitzaki bat atseman dezan uh, atea pasatzeko. Uh -huh. Salmenta gune bat izanen da, eh? ez da lekia medean irakurriko? Beraz, salmenta leku bat izanen da, bai, liburu berriak salduko ditut, uh, bezala Euskaraz eta Frantzisez, Uh, eh, Baina liburu denda, dendetan hoi egiten den bezala irakur daiteke. Uh, baldintza da liburuak ez direla funditu edo handeatu behar. Uh, ba, ni gaztetan uh, diru elarik, liburu dendetan ibiltzen nintzen, eta soko batean jarri eta irakurtzen nuen. Uh, Diru askiukan arte eta erosteko, erostera itzuli arte. Beraz, hori ez dut debekatuko. Gero... <laughs> Gero, egunero aldu balimada nago baita, eh, <laughs> eta irakurtzen bali baitu eta usten. <laughs> Ba, horren ondoan zakit kafetxo bat hartzen bali badu. bai, behar dut horreka hori atseman. Uh, eh, Baina, uh, ba, ne ustaz hitz eginez, eta eta lortuko dut. Mhm. Beraz, banatzaileekin lan egin duzu, hor? Bai. Justoki, eh, zoin eh, banatzaile da o, ezagunena edo zuk autatuko dituzu edo zure argitaletxak? Bai, beraz, bon, liburu uh, eh, xalmentaren xarea uh, biziki uh, kompleksua da. Eta, bon, frantzian badira hainbat banatzaile, Uh, ba, konduak be, ideki behar izan ditut uh, kond, uh, banatzaile desberdinekin. Ehm, beraz, bon, hor, eh, ez nahiz behar aluzatuko, zenta frantxez koizleak ez dira banatzaileak, bon. Uh, talde erraldoiak dira, uh, batzu, uh, nola ezan, diru dunen esku direnak, beraz, mm. bon, ez da baita pada mundu uh, garbi eta, eta etikoa ere, kasu, kasu guzietan. Ah, etiko kizaila da, ere hautu bat, efe, dena den behar duzu sortik pasa. Hori da, eh, aski dena zentralizatua da, beraz uh, zaila da saietxeko bideak hartzea, entxeatzen naiz, baina ez da, ez da beti erretz. Gero Euskal Herria ipatzen barin badugu, ba, badugu uh, Euskal, Euskarazko eta Euskal Herriari buruzko liburuai begira, bana, badugu banatzaile bakarra elkar dena. Hmm beraz, eh, ara, uh, elkarrekin ere lanean, uh, beraz, oai arte banatzaile desberdinak, uh, naiz, ene liburu autaketak eginak ditut, beraz, hor, ara, uh, manaketak pasatzekotan naiz, eta ondoko, ondoko asteetan ba, lehen liburu uh, kartoiak, etorriko zaizkit. Ha, berante txaduzu hori idekitzean, ditaren eh, bai. usain hori. <laughs> Bai. Eh? Ba, biskat hor bat bezala, egu berriz, uh, bai, uh, dut hori, bai, opari bat idekitzeko idekitzearen momentua bezala. <laughs> Gero, uh, ametsak ere, bon, ilusioak ere lasaituko ditut bere ala, kartoi bat errezibitzea bikaina da, gero, ama jogei kartoi errezibitzea, uh, ba, ba, fisikoa da. Eh? <laughs> ez da, usua ipatzen, baina liburu zain edo liburu saltzaile lana, biziki fisikoa da. Eh? Ebe, alde bada ez duguna ipatzen justoki? Ez, eta bada, bada manutenzio asko, asko, asko, asko, etengabe. Um, beraz, liburua apal, apal gainera arribatu arte, uh, be, eskoainitzetan pasatzen da, kartoinetan, eta... Um, Eta bai, ba, kirola egingo dut ere. <laughs> Bada beste gauza bat ere, arautua da hainitz uh, Frantzia mailana, eta beraz hemen ere uh, arau hainitz badu ez, liburu batek ezin duzu edo zuen presiotan saldu, ezin duzu uh, edo zen gauza banatu, pentsu dut? Bai, txaldu? Frantzian bada lege bat, uh, lang legea, um, markadan... Uh, indartua, indarian txartu zena, barkatu. eta horrek pre, liburuari prezio bakar bat inposatzen dio. Frantses, eh, frantzia osoan. Beraz, liburu bat erostea Parisen, edo Azparnen, edo, edo Bordalen, edo, edo Bresten, um, ba, prezio berean izanen da. Eh, hau uh, zen uh, konkurentzia uh, eh, saiesteko liburu saltzailean artean, eta bereziki liburu saltzaile tipiak, independenteak ere ba, laguntzeko, sustatzeko, uh, kate aurka. Ber, azken finan, ber, um, ber bat, salmenta uh, bat inposatzeko denai, tipi zoin haundiai. Mm. Ez da gaizki. Ez da gaizki ez da gaizki. Gero, eh, horren uh, ondoan geroztik, ba, beste zerbait, beste manaketa bide bat eh, garatu da, da internet. Hmm. Eta beraz, hortan da, hortan beste konkurrentzia bat sortu da, eh, ba, azken finan, uh, etxera ino ekarrarazteko gastuak, ebe, uh, ba, tipienzat, liburu saltzaile tipienek ba, ordain araziko dute bezeroari, gastu hori. Eta gero, ba, super erraldoi batzuk eh, Amazon bezalakoak ba, sentimo batetan eginen dute. Hmm. Beraz, hor beste konkurentzia bat sortu da geroztik. Mm. Baina hor ere, uh, kontra eraso bat izan da, ba, liburu saltzaili tipiak xarean ezagri baitira, haien banak eta plataformak sortu dituztela ere. Beraz, bon, uh, konkurentzia beti saiestea, ba, euneko eunean saiestea, ezinezkoa da. Posible du Davidek euh, goliaten kontra joitea? Euh, bai, antolatuz, ba, kolektiboki beti, <laughs> sindikal gintzan erraiten genuen bezala, <laughs> eh, taldeko taldean, eh, kolektiboan, bai, posible da. Seetasun gehiago hartuko dugu laster animazio eta baitituzu eh, proiektu batzu lekuunen zat, pausenio bat egiten dugu, fite-fite hemen biorkekin aldiuntan. Bai ene, uh, ene uh, artista gogoenetariko bat da, uh, voilà, betidanik, eta uh, mazte hori zinez uh, maiten dut. Uh, eta ba, gainera abenduan uh, uh, bordalen entzuteko aukiraukan nuen, zonbait hastez ah. ondotik, ba, pff, zakit, uh, tipi baten gainan bizi nintz, bizi izan nintzen, ara, maite dut eta kapabledat denetaik egitea. jazetik, Jazzetik, elektro modernoen erat. Eh, punkia ere. Eh, dena, dena. Dena. It's so quiet. It's so quiet. oh so still. You ring bell, bell, shout and you yell, how you broke the spell. To this is where you almost have a fit. This guy is coaching, I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over and then. denetaik egiten kapable den emazte bat haue. Bjork, eh, egin duan ahi autatua. Mirezkar, momentu gozo Ah, ba, Plazerekin. <laughs> Baite itugu lako kantuak ere, noiztenka. E, ainez, finituko dugu, oh, raziz beraz, azparnen idekiko dela... Eta bar, deitu duzun toki hori uh, ostatu, liburu den da, noiztigo iti idekiko da? Zer da zure sedea? Sedea uh, eh, idekitzea da ekainaren iruan. Hara, bera zementik iru hastetara. Kartoinak ere zebitu behar ditu. Kartoinak ere zebitu behar ditu. Toino, badu toino lana, eh, badu toino lan. Uh, tinduak su idortzen ari dira. <laughs> Boa, fite iden da hori. Bai, apalak uh, ala, muntatu ditugu. Bon, ari da, untsa eta behar demezela itxura hartzen. Bela, zelburua da ekainaren iruan idikitzia. Uh, Eta, bon, nok daki, liburu guziak ez palima ditutukanak, ba, baliteke apala guziak ez beteak izaitea idekitze egunean, baina hori ez talagia, ara, uh, ara, izanen da jadanik uh, eta usatzera joanen dena denborarekin, aha behitzera, beraz, eh, ara, beraz, uh, ekainaren iruan, eta untsalaz, uh, estrenaldi uh, gaualditxo bat egin nahi, nahiko nuke ere ekainaren ama lauean, ara, lagundu du nauten guziak eskertzeko eta eta hori behar den bezala ospatzeko. Eta hori hor dut egian, horakoa izanen da? Beraz, momentuko paperean asmatu dutana, uh, pentsatzen dut idekitzea uh, eh, aste hartetik, aste hart goizetik igande egoer dira. beraz, astean zehar, ba, liburu denda bat bezala, eh, egunean eh, zehar idekia izanen da, behatzi eta ikzazpiak arte, uh, eh, mostura batekin, uh, bazkal orduan, <laughs> alere. Ah, ez da, egunak urzea izan dira, bestela zuretako, eh? Bai. eta gero ideia da uh, ostiraletan eta larun batetan, hontan idekitzea goizaz, baina aratzeko amajonak arte idekia egoitea. Uh, zendako? Zendako. Zendako, ba... Uh, Aste buruetan jendea baita, aratsaz bereziki, eta hor nituzke aukerak ba, kulturekitaliak antolatzeko. Liburuan inguruan, beraz, uh, eh, ara, liburu eh, aurkezpen bat, uh, idazleak gomit, idazle gomitak, nokdaki gero edo ez bai gauak, gero pentsatzen dut ere antolatzea, noiztenka kantaldiak, kantaldiak antolatzea ere. Uh, liburuen artean. Liburuen artean, bai. <laughs> Hori da gainera e, ba, oholtza natural baten gainean denez, ba, askidu, askida uh, eh, erakusmai batzu zon, zon bait pusatzea artistako herdian kokatzeko. Beraz, eh, bai, hori bai, sedeetan dut, proiektuetan da. Eta gero, ba, edo zer gauza, ez dut aterik esten, uh, eta bar, egan nahi du <laughs> gauzak, uh, ameka gauza ontola daitezkela, erakusketak, uh, zakit, tailerak. Uh, liburu horkezpenak. Bistan da, bistan da. Lehen lehenik liburu horkezpenak, e, berba idazketa tailerak, marrazketa tailerak, ara, ameka ideia. Mhm. Literaturak aski leku badu oraino edo pantailek hartzen diote gaina? Ikuste dut pantailek ez dutela oraindik dena uh, irabazi. uh, <laughs> uh, badira oino uh, jendeak, uh, bada oino jendea liburuari txikia dena, paperaria txikia dena. Mediatekan ikusi izan dut uh, amabi urtez, Uh, eta alta garaian erraiten ziguten ikusiko duzue liburuak desagertuko dira, mediateketan ere pantailak prestatu beharko dituzue. Bada, bai, bada olako ilakurle mota bat, baina eh, ez da gehiengoa. Ez da gehiengoa, zuretako? Ez. Bon, bizi luze bat desiatzenako gu ordean, eta bax, uh, eh, xaltegi, ostatu honi, azparnen. Zorazte, so, hama da, Lizar Karika? Bai, Jean Lizar Karika, ba, eriko etxeko Karika bestenaz, denek daitzen duten bezala. <laughs> karika nagusi hori, eh? Leku egokia, eh? Bai. Bibazu, haina xaristoi miresker eta bo xeu razere hona ipatuko dugu, zure toki hori. Ba, Gure antenan. <laughs> Mil esker gomitaren zat, araiz uh, laste jarte, bai. Bestaldi bat arte, Inez. Bai, kus arte.